ulug' rabbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding turkiston islom partiyasi islom ovozi radio ongitish bo'limidan ongitishimizni boshlaymiz sodiq iymon erkaklarga qidilmoqqa imkon berdim manhijidur qur'on sunnat sof aqida pok diyonat manhijidur qur'on sunnat sof aqida pok diyonat turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihod va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini pash qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni diqqatinglarga sunamiz turg'on toshqin uchun bo'lib tug'on qimirli mos tog'lar kabi bu yoshlarga iymon berdim qimirli mos tog'lar kabi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdurashid va mujohid usmon botirning yetakchiligida elib boramiz bugun hijriya 1434 yili jumadiyal oxirining 14 kunidan 21 kunigacha bo'lgan abtilik anglitishimizni huzuringlarga sunamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tovandikicha فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Anglitishimizning sirat qismida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixi o'qib beriladi. Jahiliyat davridagi Ərəb jamiyatidan görünüş. Arablarning ictimai əhvali. Ərəb cəmiyyətində əhvali bir biriga o'xshamaydigan ictimai tabiqalar mövcud idi. Ağsunluklar tabiqasidagi ərlərin ailədəki orni nəhayət üstün olub qalmay, anlatışımızın İslami dəvət qismində Әмір ma'ruf mas'uli ustoz Ибрахимның vatanimiz Шәрқі turkistonning марал бешін yuz bergan берген harakat to'g'risida qilgan davatini дәвітіні sunamiz biz Біз о қайрымдашларымыздың қылған әмелетіне жихад деп атаймыз иншалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва bir kishi бір melini үзінің dinini үзінің динini, үзінің yüz ahlini үзінің o'ldirilsa u shahid degan Bu bizning dalilimiz. islomiy she'r qismida oldingi safga mingish oldida turgan bir mujohid qerindishimizning ketarkanmiz nomli she'rini o'ziringlarga sunamiz islom uchun xizmat qilmoq maqsadida vaziriston afg'oniston suriyada yana ba'zi birodarlar bo'ldi g'oib ulug' alloh kepil bo'lsin bo'lsin hada ketdi ba'zi qarindoshlar bo'lib shahid kutgan orzu chiqdi ro'yob qushdi baxt inshaalloh jambularimiz jannatlarda o'ltirishib ustlarida oltin taxt shahidlar izlari qismimizda bir shey ahlining barliq hamshirlarimizga qilgan nasihati o'qib beriladi ey qadrli hamshiram o'ylab ko'ring agar biz mujohid erlarga munosib sharoitlarni hozirlab bermasdan toqati yetmaydigan ishlarga taklif qilsak allohning biz ayollarga ixtiyor qilgan narsalarga qanoat qilmasdan mujohid erlarni dunyoviy talablarimiz va o'z nafsilarimiz bilan mashg'ul qilib qo'ysak zulmga bardashlik berilmay ixtiyorsiz ingrab ketayotgan butkul islom ummatining maqsad g'oyalari qandoq amalga oshadi jamoat ichidagi yangiliklar sahifamizda mushahaddida jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سير jahiliyat davridagi Arab jamiyatidan ko'rinish arablarning ijtimoiy ahvoli Arab jamiyatida ahvoli bir-biriga o'xshamaydigan ijtimoiy tabiqalar mavjud edi. oqsunaklar tabiqasidagi erlarning oiladagi o'rni nihoyatda ustun bo'lib qolmay, hatto bu tabiqaning xotin-qizlarimo to'liq tanlash erkinligi va so'z erkinligiga ega edi bu tabiqaning qiz xotinlari qattiq hurmatlanadi va ularning iffat nomus uchun qalishlar shilitilib qonlar to'kiladi bir odam arablarning nazarida yuksak o'ringa ega bo'lg'isi saxovat va shijoat fazilati bilan maqtalg'usi kelsa ko'pincha hollarda qiz xotinlarning tiliga murojaat qiladi ayollar xolisa qabilalarni tinchlikqa erishtiradi. Xolisa qabilalar aro urush jidal o'tlarini yoqatdi. Shundaqdimi erlar yanala oilaning to'liq huquqli boshlig'i va oilaning qonuniy mas'uli hisoblanadi. Ar xotinlik munosabat odatda oila boshlig'ining qo'shilishi bilan to'y murosimi o'tkazilgandan keyin kuchga ega bo'ladi. Qiz xotinlar o'z beshimchilik qilib, egi chaqilarining gapini yerib yetolmaydi yuqori oqsumaklar tabiqasining ijtimoiy ahvoli mana mushundoq bo'layotgan bir paytda tuvan va o'ttira tabaqadagi er ayollar orasida bir qism pastkash kishilarmi bor edi biz undoqlarning ijtimoiy ahvolini faqat shallohliq vayosizlik va buzuq poyishvozlik xolos deyishdan boshqa so'z bilan ifodalay olmaymiz arablarda yana er xotin munosabatini qilishning bislari va nayzlarining tig'lari o'rnatadigan ahvollarmi bor edi bu asosan qabilalar aro yuz bergan urushlarda g'olib taraf mag'lub tarafning xotin qizlarini asirga ilib uni xotin qilishdan kelib chiqqan nikoh munosabati bo'lib bu xotinlardan dunyoga kelgan bolalarning peshonasidagi nomus sidisi umr voyat saqaymaydi hammaga ma'lumki arablar johiliyat davrida ko'p xotinliq bo'lishda cheklamaga uchramaydi shunga ularda bir er hamshira ochi singillarni bir nikohda jamlaydigan ishlarmi bor edi otisi nikohiga ilib yotgan yoki otisidan tul qolgan o'gay onalarni uyalmasdan xotin qiladi erlardiki taloq huquqimi cheklamaga uchramaydi qisqasi zinaxo'rlikdan iborat bu qiliq har qaysi tabiqalarda umumlashib ketgan edi biz bu poyishvozlik va qiliqlardan saskanadigan ayrim tegi pokiz er va ayollardan boshqa hech qaysi bir tabiqa va bir sinfni bu razillikka tushib qolmagan deb istisno qilolmaymiz har holda hur ayollarning ahvoli dedaklarnikidan ko'p yaxshi edi fohisha ayollarning mutlaq ko'p qismi asosiy jihatdan didaklar bo'lib oshkorlanishicha jahilat aholisining ko'p sondagilari bu fohisha qiliqlarga chetilib qilishni nomus his qilmaydi ekan imom abu davud amri ibn shoibdan u dadasidan u buvisidan naql qilib aytadiki bir odam ey rasululloh paloni mening bolam man uning onasi bilan burun jahiliyat vaqtida birga bo'lgan edim deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam islomda jahiliyat davosi oqmaydi jahiliyat davri ketdi bola to'shak egisining zinaxo'r toshkesak qilinadi deb javob bergan jahiliyatda yana ota bolalar munosabatimi ko'p xil edi ularning ba'zilari bolalarni oldimizda yo'rg'ilg'an umoq bolamiz yer yuziga ajrab tushgan jigar porimiz deb e'tiborlasa yana ba'zilari qizlarning numus keltirishidan va ko'p chiqimlar qilishidan qo'rqib ularni tirik holatda ko'mib yutadiganlari yo'qsullik va nomratlikdan qo'rqib bolalarni kichik holatda ko'mib yutadiganlarimi bor edi bu haqda qur'oni karimning bir qancha suradagi oyatlarida aniq bayonlar bor lekin buni jamiyatda umumlashgan odat deb kesib aytolmaymiz chunki ular dushmandan mudofialanish uchun o'g'il farzandga hammadan bak ehtiyojli xalq edi ammo ularning qarindoshlar aro munosabati tog'ining bolalari bilan bo'lgan munosabati o'z jamiyati ichidagi urug' tuqqanchilik munosabati intayin mustahkam va quyuq edi ular intayin qabilavoz bo'lib o'z qabilasi uchun o'lib tiriladi bir qabila ichida ustunlikni egallagan birlik ruhiga tarabbozlik ruhi qo'shilib ijtimoiy tartibning asosi urug'doshlik va urug' tuqqanchilik taassubiyati ustiga qurilgan edi ular qayrindishing zolim bo'lsin yoki zulmga uchrasin o'xshashli yordam berishing kerak degan maqol tamsilning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'ratdi islom dini borliqqa kelgandan keyin bu tamsilning zolimga yordam berish degan uqumini zulm silishdan to'sish deganga o'zgartdi ammo tamsilni butunlay yo'q chiqarmadi biroq huquq mansab raqobati ko'p hollarda bir otaning nasldan ko'payib shoqlagan qabilalar aro urush majroni keltirib chiqaradi avs hazraj abas sabiyon va Бәкри тәғлиб қатарлық қабилелер арасында жүз берген қанлық тоқынышлар бұның жанлық мисалыдыр. Амма urug'doshlik munosabati bo'lmagan qabilalarning munosabati butunlay uzilgan edi ularning asosliq kuchi urushga sarf qilinadi biroq diniy jihatdagi ba'zi o'rtaq an'ana va urf odatlarga hurmatsizlik qilib silishdan qo'rqish va g'oyibona ayminish ularning qilish nayzlarining bisini yondirib jidal mojiro o'tlarini o'chiratdi ba'zida do'stlik o'rnatish ittifoq tuzish va rayon tavalliki qatorliq omillarmi qarshilashayotgan qabilalarni birlashtirib qo'yadi bo'libmi haram oylari ularning hayotini saqlab qolishi va turmushini qomdibilishiga cho'ng fursat yaratib bergan edi gapning xulosasi arablarning ijtimoiy ahvoli intayin qaloq tuvan darajada bo'lib jaholat tumonlari besib ketgan edi xurofot uchun maydon kang hozirlangan bid'at xurofot va ozg'un fikr qarashlari erkin parvoz qilmoqda odamlar hayvon kabi yashaydi ayollar mol matoning o'rnida ilib setiladi butun bir millat o'ttirsidagi o'zaro birlik rishtisi butunlay uzilgan bo'lib bor deyilgan hukumatlarning borliq asyodi puhroni bo'lib o'z cho'ntikini to'ldirish yoki qarshi raqiblarga urush qo'zg'ash g'imida tipirlash edi arablarning iqtisodiy ahvoli arablarning iqtisodiy ahvoli ijtimoiy ahvolidan jiq farqlanmaydi biz ularning turmush odatiga nazar soladigan bo'lsak bu nihoyatda aniq oydinlashadi olayli tijorat ularning hayotliq lozimatliklariga erishishning birdan bir yo'li edi tijorat safri degan odatda vaziyat muqim jamiyat tinch bo'lgandila ondan rivoj topadi albatta ammo bundoq tinch ittifoq bo'lgan siyosiy vaziyat arab yerim orlida harom oylardan boshqasida hargiz tepilmaydi arablarning ukaz zul majoz va majinna qatorliq mashhur bozorlari dal mushu oylarda o'tkaziladi ammo qo'l hunarmandchilikni olsak arablar sanoatdan eng yiroq millat edi arablarda bor deyilgan sanoatning bor yo'qi faqat qo'l to'qimchiligi va teri xurum oshlash va hokazolar edi xolos qo'l hunarmandchilikning ko'p qismi yaman va hira aholilarida shuningdek shamga yaqin joylardagi xalqlarda tepiladi orolning ichki qismida faqat dehqonchilik bog'vanchilik va chorvachilikqa tayanadi arab ayollari bo'lsa yeb egirish bilan shug'ullanadi lekin bu ayollar ming jaboda egirib to'qigan yeb matolari harbiy hozirlikqa yetmaydi nomrodlik va och yalang'ochlik jamiyatda umumiy yuzlik baloyi ofatga aylangan edi assalomu alaykum ustoz ibrohim va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh yaqinda vatanimiz sharqi turkistonda o'zining izzatini obro'yini himoya qilib kommunist kofirlari bilan yana shularga agashguchi munofiqlar bilan to'qinishgan yana shu yo'lda shahid bo'lgan birodarlarimiz bo'ldi shular to'g'risida inshaalloh bir gapib bergan bo'lsangiz bo'ladi inshaalloh <clears throat> auzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir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 kurashlari to'g'risida e, ozgina bir tushuncha berib o'tmoqchiman inshaalloh bu haqda bu qarindoshlarimizning qon amaliyotlari haqida shu kommunist kofirlar tarafdan va shundoqla bularning agash kuchlari bo'lgan bularning yantayoqchilari bo'lgan din to'niga o'rni olgan ba'zi bir shaytonlar tarafdan shu qarindoshlarimizning qilgan amaliyotlariniki u bir yomon ish ekanligi shundoq o'tiruv qo'yilgan inshaalloh bu din dushmanlarining bundoq yolg'on yovdoq e, gaplar bilan inshaalloh u qarindoshlarimizning amallari ham zoya ketmaydi inshaalloh agar shu badbaxt shu malun o'zini dinga nisbat beradigan bo'lsa dinga nisbat beradigan bo'lsa chuqum degan gapiga qur'oni karim hadisi rasulullohdan dalil olib kelish kerak agar u dalil olib kelamisa inshaalloh biz olib kelamiz dalilni inshaalloh bizning hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan alloh subhanava taoloning kitobidan va hadis rasulullohdan dalilimiz bor inshaalloh u badbaxt shundoq debdiki bular o'zlarini halokatga tashlaganlar bular bular ziyon tortganlar va shunga o'xshash shu birodarlarimizning haqida ba'zi bir yomon gaplarni qilgan biz aytamizki alloh subhanava taolo qur'oni karimda jihod qilganlarni kofirlarning sepiga busib kirib ketganlarni emas jihoddan to'xtab qolganlarni ya'ni jihod amalini qoldirib qo'yib dunyo bilan mashg'ul bo'lganlarni halokatga tushganlar deb alloh subhanava taolo qur'oni karimda bunday bayon qilgan bu vaqtda alloh subhanava taolo shunday deydi وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين bu oyatning labzi ma'nisi alloh subhanava taoloning yo'lida nafaqat qilinglar uzanglarni halokatga tashlamanglar ehson qilinglar alloh subhanava taolo ehson qiluvchilarni yaxshi ko'rdi degan shu ma'noda bu oyatning mazmuni bu oyatning sababi nuzuli qarsak bu oyat ansorlar haqida nozil bo'lgan oyat abu ayub ansoriy roziyallohu anhu shunday rivoyat qildi buni ansorlardan bir, bir bo'lak kishilar ayni vaqtida hamda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yordamchilari ko'payibdi dinning yordamchilari ko'payibdi andoq bo'lgandan keyin biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan jihodni qo'yib oilamizga qaytib uy voqalarimizni o'ngshab tijoratlarimizni rivojlantirib ziroatlarimizni yaxshi qilib o'ssak bo'ldigan o'xshaydi shunda qilsak bo'g'dak deb maslahat qilishgan vaqtida alloh subhanaa taolo bu oyatni nozil qilgan ya'ni alloh subhanava taoloning yo'lida nafqat qilinglar o'zinglarni alakatga tashlamanglar ya'ni alloh subhanava taoloning yo'lida nafqat qilingan ana shuningga o'xshash o'zining jinini nafqat qila oladigan alloh subhanava taoloning yo'lida o'zining milini nafqat qila oladigan o'zining hamma narsasini nafqat qila oladigan ana shundoq nafqatni tashlab dunyo mashg'uloti bilan bo'lishning o'zini alloh subhanava taolo halokat deb atadi bu yerda shu jihatdan to'xtab qilib o'zinglarni halokatga tashlamanglar deb alloh subhanava taolo ana shundoq buyurib o'tibdi bu bizning dalilimiz biz u qarindoshlarimizni qilgan amaliyatni jihod deb ataymiz inshaalloh alloh subhanava taoloning mo'minlarning ustiga farz qilgan jihod farz ayni bo'lgan jihod bo'lib hozir mushu davrda mushu mushu islom ummatiga ana shundoq jihod farz ayn payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qandoqli bir kishi o'zining melini o'zining dinini o'zining yuz obro'yini o'zining ahlini qo'g'dab o'ltirilsa u shahid degan bu bizning dalilimiz qarindoshlarimiz Allah'ın dinini üstün kılış, kabirlerin kalbine korkunç seliş niyeti de o'z ahlini qo'g'dash o'z ahlini himoya qilish maqsadida kofirlarning sepiga busib kirib ketgan mana bu afzal shahodat bu inshaalloh biz shundoq o'ylaymizki afzal shahodat chunki alloh subhanava taolo o'zining o'ltirildig'ini bilib turib kofirlarning sipiga bus kirib ketgan mo'minni yaxshi ko'rdi shundoq mo'mindan kulib ketdi deb alloh subhanava taolo e, shundoq rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizi orqali bizga shundoq yetgan alloh subhanava taolo bizga shundoq yetkazgan demak biz shu qarindoshlarimizni qilgan amaliyatini shar'an bo'lgan gadiniga umumyuzlik islom ummatining ustiga farz bo'lgan farz ayni bo'lgan jihatni ijro qilgan va shu yo'lda alloh rizoligi uchun shahid bo'lgan deb o'ylaymiz inshaalloh u qarindoshlarimiz shahid inshaalloh alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan o'zi kulib ketadigan ana shundoq shahidlikni nisb qilibdi inshaalloh qarindoshlarimizga kofirlarning qo'llarida qurol borligini bilib turib shu amaliyotni qilsa hayotidan ayrilganini bilib turib kofirlarning ana shundoq kuchli bo'lgan kofirlarning sipiga busib kirib ketib hayotidan ayrilganligi bu alloh subhanava taolo kulib ketadigan alloh subhanava taolo rozi bo'ladigan bu shahidlik bu inshaalloh bu qarindoshlarimiz bugungi kundagi islom ummatining faxirlari bular islom ummatlarining faxiri butkul islom ummati o'zining gadindagi farz ayni bo'lgan ibodatni ado qilishda ana shu qarindoshlarimizni o'lga qilish kerak ana shu qarindoshlarimiz kabi allohning dini uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning izzati uchun o'z ahlining izzati uchun islom ummatining manfaatini o'ylab turib kofirlarning shirklariga buzib kirib ketadigan ana shundoq ruhlardan uginish kerak inshaalloh shu qarindoshlarimiz bizning va shunaqa butun islom ummatining ulgilari bular biz bulardan faxrlimiz inshaalloh ular bizning shahidlarimiz inshaalloh butkul islom ummatining shahidlari bular bularning faxri islom ummatining faxri islom dinimizning faxri bular inshaalloh chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham birdan bir orzusi bo'lgan shundoq bir so'zni aytgan hammamizning dabbasam ishimiz keldi birodarlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatning yo'lboshchisi turib alloh subhanava taoloning habibi turib allohning payg'ambari turib nimani umid qilgan والذي نفس محمد بيده an أن أغزو فأقتل Muhammadning jini ilkidi bo'lgan zot bilan qasamki, men Alloh yo'lda g'azot qilib, ondan o'ltirilib, ondan tirildirilib, onandan keyin g'azot qilib, onandan keyin tirildirilib, onandan keyin o'ltirilib, ba'zi hadisda 3 qatim, ba'zi hadisda 4 qatim tilga ilinib, lavadittu degan iborat bilan keltirgan. Albatta shunday bo'lishini do'stiman. Alloh yo'lda takror takror o'ltirilishini do'stiman deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan murodirlar. rasululloh sollallohu alayhi vasallam umid qilgan ish bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam biryaning fathi bo'lib ketishini nurg'un g'animatlarning qo'liga kelib ketishini umid qilgan emas balki alloh subhanava taoloning yo'lida o'ltirilishni umid qilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan olamiz ulgini rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizning ulgimiz inshaalloh rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir joyda ham shunday degan tog'asi abu tolib qo'g'dash imkoniyati bo'lmaydi o'zining qo'g'diyolmasligidan ansirab rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqirtib akirib ey jiyanim seni man endi himoya qilolmaydiganga o'xshayman ishimni to'xtatib qo'ysang yoki maxfiyroq ep olsang degan vaqtida rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar o'ng qo'lim quyoshni so'l qo'limga oyni bersa ham man bu ishimdan to'xtab qolmayman deb o'rnidan qo'pib abu tolibning oldida yo alloh subhanava taolo mening mushu ishimni g'albiga erishtirdi ya'ni da'vat ishimni g'albiga erishtirdi man e'tiqod qilayotgan din ustunligiga erishdi yoki bo'lmasa men shu yo'lda jonimdan ayrilaman deb yig'lagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shundoq degan biz ham shundoq umidimiz inshaalloh yo alloh subhanava taoloning dini g'olib bo'ladi yo biz shahid bo'lib ketamiz inshaalloh biz bu dinni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgangan u badbaxtlikga o'xshash kommunistlarni o'rganmagan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam umid qilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qilgan ana shu shahodat ne'matiga erishibdi u qarindoshlarimiz bu shahodat ne'mati degan bu odatki bir ne'mat emas birodarlar bu alloh subhanava taolo shahidlarni ikrom qilish shahidlarni hurmatlash yuzidan qur'oni karimda bir necha yerda olloh yo'lida o'ldirilgan kishilarni o'lik demanglar deb keltirgan bir yerda o'lik demanglar deb keltirgan bo'lsa yana bir yerda gumonmi qilib qolmanglar o'ldi deb gumonmi qilib qolmanglar balki ular rabbining huzurida rizqlinib turdi degan o'ylab boqayli birodarlar alloh subhanava taolo shahidlarni shunchalik ishon qilib o'lik degan labzini ishlatishga ham yo'l qo'ymabdi o'ldi degan xiyolni qilishga ham yo'l qo'ymabdi qarang birodarlar alloh subhanava taoloning shahidlarga bergan ikromi shunchalik shunchalik hattoki dunyodagi qarindoshlarning o'ldi degan labzini shuninga ishlatishdan ham alloh subhanava taolo to'sgan birodarlar shahidlarning uningdan boshqa nurg'un fazilatlari bor birodarlar biz shundoq o'yda bo'lishimiz kerakki ishimizdan alloh subhanava taolo o'zining yo'lida jihod qila oladigan o'zining yo'lida jon beradigan bir bir shahid chiqarib qolsa ey alloh deb chiqasli yog'lar deb duo qilib turib kelishimiz kerak birodarlar bu shundoq duo orqali erishgan bo'ladigan ana shundoq bir ne'mat bu shahodat ne'mati alloh subhanava taolo shundoq ikrom qilganki hatto farishtalarni ham afzal o'rinda deb keltirgan buni dalil bor ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله sur chilingan vaqtida osmon va zimindagi hamma kishi hushidan ketadi faqat alloh xohlagan kishilar hushidan ketmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam jibril alayhissalotu vassalamdan ya jibril illa man sha alloh degan kimlar ular alloh xohlagan kishilar kimlar deganda humu shuhada ular shahidlar deb javob bergan birodarlar osmon va zimindagi hamma kishi hushidan ketganda bu man degan iborat hammani o'z ichiga oladi umumiy shu ayetten shuni delil aldı ki şehitler feriştelerden hem ebzel urudu durudu. bu qeyrindaşlarımız ummatning shahidlari bular inshaalloh Biz bulardan pəxirlimiz inshaalloh Yani şunda din tonu ordu ağan 30 metr salini yöv verip ağızdan bundaq yaman geplerini çıkırdıgan undaq lənətkərdə, undaq küprendilərinin gipigi pərva qolmaymiz islom ummati ham hem pərva qıb qalmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala kapırlarını ulayke kel en'am belhum adallı diyen u kofirlar chorpaylarga o'xshash balki u chorpaylardan ham ozg'un deb alloh subhanava taolo shunday keltirgan ana shu chorpaylardan ana shu hayvonlardanmi ozg'un bo'lgan kofirlarning g'ilchisi bu shu kofirlarning qo'lchumoqchisi hayvondan o'tib ketgan narsaga ishlaydigan hayvondan o'tib ketgan bir battar bir maxluqning qo'lida shuning g'olchiligini qiladigan bir g'olchi u ismini juma qo'yibdi deha bu jumi degan miskinlarning haj kuni bo'lgan kunlarning eng ulug'i eng afzali bo'lgan bizning bayram kunimiz bu juma degan ismni ishiltish ham layoqi to'shmaydi u badbaxning uning ismini yahudi nasaralarning kommunistlarning bayrami bo'lgan yakshanba o'zgartirib o'tish kerak u eshakniki ismini uyg'ur tilimizda shunaqa bir maqol tamsil bor uzi satning deb uzi sat gipandin sat badbaxt u undaq chuprandini gipiga quloq solib qolmaymiz undaq chuprandinin gipi bilan ma islomning erkaklarining to'kkan qonlari bergan qurbonliqlari zoya bo'lib ketmaydi inshaalloh alloh subhanava taolo qur'oni karim shunday degan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayhi man qada nahba نحبه minhum man ينتظر mu'minlardan shunday bir turkum kishilar borki alloh subhanava taologa bergan ahdlarda tug'an shundoq bir erkaklar bor ulardan bir turkumlari shu alloh subhanava taologa bergan ahdlarda turib shundoq kofirlarning sablariga buzib kirib ketib alloh subhanava taoloning shahodatni alloh subhanava taoloning roziligini umid qilib o'zining nisibasiga yetib oldi o'zining ajrlarini olib oldi yana bir turkumlari ana shu shahodatni kutib saqlab turmoqda ular alloh subhanava taologa bergan ahdilarini hech bir o'zgartgani yo'q deb alloh subhanava taolo erlar rijollar deb atabdi birodarlar inshaalloh ana shu qarindoshlarimiz alloh subhanava taolo tilga olgan ana shu rijallarning sipida inshaalloh biz bunidan shu birodarlarimizni faxrlanamiz agar qo'lida imkoniyati turib islom ummatining ichida qo'lida imkoniyati turib alloh subhanava taoloning dinini aziz qilish uchun alloh subhanava taoloning dinini asli izzatiga qaytarish uchun harakat qilmaydigan kishilarning zini hujjat bo'ladi inshaalloh bu qarindoshlarimiz qo'lida kichikgina bir imkoniyati ham yo'q qarshi taraf butunlay qurollangan kofirlar ana shundoq kofirlarga qarshi turib alloh subhanava taoloning shahodatdan iborat bo'lgan ne'matiga erishib olganligi qo'lida imkoniyati bor turib kuchi qolmaganlarning ziyniga hujjat inshaalloh garchi u qarindoshlarimiz ben tunishmasak hem, ko'rishmagan bo'lsak hem, aloqamiz bo'lmagan bo'lsa hem, ular bizning qarindoshimiz bizning ülgilerimiz birodarlar ularning ail tavobatlari bizning ochilarimiz bizning hadilarimiz inşallah. alloh subhanava taolodan shu qarindoshlarimizning e, ahli tavobatlarga cheksiz sabr bilan so'raymiz inshaalloh alloh subhanava taolo shu qarindoshlarimizning ahliga sabr ato qilsin inshaalloh sabr ato qilsin alloh subhanava taolo shu qarindoshlarimizni shahodat ne'matini bergan ekan pok fursatda uzun qilmay inshaalloh shu qarindoshlarimizning ahli shu qarindoshlarimiz bilan birga shahid bo'lib terildirildi inshaalloh chunki shahid o'z ahlidan yetmish kishiga shafoat qilganligi to'g'risida hadis kelgan biz buni jazm qilamiz inshaalloh Alloh yo'lidagi jihad, Alloh yo'lidagi kurash, Alloh yo'lidagi fidoilik insonning ajridan hech narsa kemayolmaydi. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Qachonlik ularning ajli kelsa, ajli to'ssa, bir soat ilgari ham bo'lmaydi, keyin ham bo'lmaydi. O'lim degan Alloh subhanahu va taolo insonning beshig'i putayotgan bir qonuniyat bu, haqiqat bu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon egisi o'limni tetig'uvchi. o'limiz hammamiz o'limiz birodarlar dunyodan ketimiz birodarlar bu dunyodan oxiratga o'tgilimiz bu dunyodagi hayotliq imtihon maydoni bu biz mana shu imtihondan o'ta olsak alloh subhanava taoloni oldida abadiy bo'lgan bir hayotlikqa erishamiz inshaalloh shunlashqa birodarlarimizga qarindoshlarimizga shuni tavsiya qilamizki inshaalloh bu vatanda bo'lgan bu amaliyotdan hargiz so'silishib qolmasak hargiz tashvishlanib qolmasak Biz mu'minmiz birodarlar, biz musulmonmiz inshaalloh. Biz musulmon bo'lib yashaymizkan, bu din bizning dinimizkan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga shunday o'rgatganki, bu din bizga hamma narsamizdan aziz bo'lish kerak, hamma narsamizdan qimmatli bo'lish kerak birodarlar. Agar Alloh subhanahu va taolo bizdan rozilik bo'lgan ish bo'lsa, Alloh subhanahu va taolaning roziligi uchun mana bu qonlarimiz bir tomchidan bir tomchidan eqib tugisa ham biz uning rozi inshaalloh. Shunga vatan bu amaliyotlar inshaalloh garchi bizning xabarimiz bo'lmasa ham biz ulardan ular bizdan qonga qon olamiz jonga jon olamiz inshaalloh hurmatga hurmat olamiz inshaalloh bu hargiz tugab qolmaydi hayotli bo'ladi ekanmiz har bir oqqizgan qonga qon olamiz har bir dafsan qilingan izzatga izzat qaytarib olamiz inshaalloh bu yo'lda shahid bo'lib kelsak ham alloh subhanava taolo jihod qiyomatgacha to'xtab qolmaydi dedi birodarlar qiyomatgacha to'xtab qolmaydi jihod qiyomatgacha to'xtamaydi ekan kofirlarning qiyomatgacha kurdigan kuni bor inshaalloh hargiz qutulolmaydi inshaalloh ular hayot qolishi ham mujohidlarning qo'li bilan azoblanadi o'lsa ham alloh subhanava taoloni azobi kutib turibdi ularni shuning shuningashqa inshaalloh shu qarindoshlarimizni ham bo'shib qolmasligi shu badbaxt kofirlarninki shundoq yolg'on yovdoq gaplarga ta'sirlanib qolmasligi va shundoqla shu qarindoshlarimizni haqida va shundoqla bu yerda turayotgan barliq mujohid va mujahida qarindoshlarimizni haqida solih duolar bo'lib turishini umid qilamiz inshaalloh biz ham shu qarindoshlarimiz shunday duo qilamizki ey alloh shu qarindoshlarimizni shahodatini maqbul qilsla ey alloh ey alloh shu qarindoshlarimiz o'zlarininki shu hayotidan ayrillig'ini bilib turib shu tog'utlarga qarshi o'zlarini yo'lda jihod qilibdi ey alloh shu amallarni o'zlari rozi bo'ladigan o'zlari kulib ketadigan amallarni qatoridan qilsla ey alloh shu qarindoshlarimizning ahli tavobatlarga sabr bəsley Allah, hmm. qanoat bəsley Allah. Hmm. Shu qarindoshlarimizning ahli tavobatlarga ham shahodat ne'matini berib, shu qarindoshlarimiz bilan patra jam qilib suqslay Allah. Ey alloh bizga bergan ne'matlarning eng yaxshisi o'zlarining roziligi bo'lsin ey Allah. Bizga bergan ne'matning eng yaxshisi oxir yaxshi bo'lgan ne'mat bo'lsin ey Allah. oxiri yaxshi bo'lgan ne'matning hammasini bizga nisb qilsila ey alloh holatimizning eng yaxshi iymonimizning eng sof kunini sizlarga uchirishgan kunimiz qilsila ey alloh sizdan shundoq orzuyimiz bor ey alloh siz bizning ilohimiz ey alloh siz bizning robbimiz sizdan boshqa hech qanday yordamchimiz hech qanday qutqazg'uchimiz yo'q ey alloh sizning yordamlari bo'lmasa qo'llarimizga qurollarimiz ham hech narsaga asqatmaydi ey alloh ey alloh agar sizlar rozi bo'lsalar agar sizlar rozi bo'lsizlar gunohlarimiz shuning bilan mag'firat qilinsa sizlar uningdan kirib ketsizlar sizlar rozi bo'lsizlar qonlarimizni tugab eqib ketguncha olsizlar ey hmm. shu orqali bizga shahodat ne'matini bag'ishlay ey shu jihat maydonlarida jafo chekayotgan qon beriyotgan badal to'layotgan va shundoq shu turkistonda kofir tag'utning zulmlarida qilayotgan shu barliq qarindoshlarimizning amallarini qabul qilsa oxirida hamma qarindoshlarimizga shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam umid qilgan ana shu shahodatni nasib qilsa ey alloh va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin jazakumulloh xayran الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا ketarkanmiz ketarkanmiz birodarlar har yoqlarga sabr qilib qalbdiki piroqlarga shundoq ekan bu dunyoning qismatlari ducharkanmiz har xil har xil sinoqlarga chaqchaqlashib o'tgan kunlar go'zal ajab shirin suhbat imonlassak robni aslab bo'lib qolar bular bizga bir aslama qalblarda bo'lur naqish o'chmas abad Sig'in mamduq markazlarda o'tgan kunni, jam bo'lishib birga o'tgan hid oyamni, mamduq halqa bo'lib Qur'on o'qib, roza tutib ado qilgan tahajjudni. Barxon iduq o'q otqili dushmanlarga, chaqirishib birodarlar jannatlarga, hur ayinga da'vat qilib qilgan so'zlar ajab lazzat berar edi qalblarga. Hasi müşkül tavsiya sabr tomon mushkullarni hal qilishda birga hamon sinoqlarda birga bo'lgan chin birodar chiqmas astin unutilmaydi har joy zaman. hayat degan gohi ochiq gohi tatliq gahranjishib bo'ldi gaplar qattiq qattiq lekin yo'qdir hech qalbda o'ch adovat afu bilan chu xopiliq bo'ldi shodliq islom uchun xizmat qilmoq maqsadida vaziriston afg'oniston suriyada yana ba'zi birodarlar bo'ldi g'oib ulug' alloh kepil bo'lsin bo'lsin hada katta ba'zi qarindoshlar bo'lib shahid kutgan orzu chiqdi ro'yab qushdi baxit inshaalloh jambularimiz jannatlarda o'ltirishib ustlarida oltin taxt alloh dini qilgan ne bu toqqa jam bergan idi chin muhabbat bizlarga ham birodarlar alloh uchun ayrildik biz jannatlarda jamlar robbim yo'q hech bir g'am aslab turing birodarlar duolarda tilab bizga shahodatlar pinhonlarda nasihatim sobit turing birodarlar kofir bilan uchrashgan jang maydonlarda مصرفة ثبت الجنان بشريات النصر لاحت للعيان فاز بالنصر فتنثبت الجنان يؤثر الموت على عر الهوان فنصير الحق يأبى أن يضام يا من يرى bir shahid ahlining hamshirlarimizga qilgan nasihati bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ey qadrli hamshiram haqiqatan umr qisqa hayot cheklikdir undoqda do'st hamrohlardan ayriladigan foniy dunyodan hisob kuniga yo'tkiladigan mol va farzandlarimiz manfaat berolmaydigan faqat alloh taologa sog'lom qalb bilan uchrashgan kishilardan boshqalar nijot topolmaydigan ana shu qiyomat kuni uchun qanchalik tayyorlik ko'rdik har birimiz o'z qiyomatimizning boshlanishi bo'lgan baxtlik yoki shaqiyligimiz ayriladigan yolg'iz va yagona holda mubtalo bo'ladigan ashu qabrlarimiz uchun o'z nafsimizni tayyor qila oladikmi payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam said ibn muaz roziyallohu anhu dafna qilingan kunda agar shu qabrdan biror kishi nijot topgan bo'lsa said nijot topgan bo'ladi degan o'ylab biqing ana shundoq solih amallarimizdan boshqa hech narsa asqatmaydigan qabrimiz uchun nima tayyor qila oladiq har birimizning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning dunyo matosining eng yaxshisi solih ayol degan so'zlarni tasdiq qiluvchilardan bo'lishimizni umid qilaman ey mo'min hamshiram sizning isloh bo'lishingiz din va aqidangizning isloh bo'lishi shundoqla ustingizdagi omonat bo'lgan farzandlaringizga yaxshi tarbiya qilishingiz bilan bo'ladi ular bo'lsa kelgusining mujohid va mujohidalar g'irib bo'lgan islom dinimizning qo'g'dug'chilari da'vat mash'ilining mangulik yiqilg'ulari ey o'ziga Xansa, Sumayya va Havla radhiyallohu anhularni ulgi qilishni xohlaydiganlar. Ey Allohning Rabbim, islomni dinim Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarim va Qur'onni qonun dasturim deydigan hamshirlar. Ey tavhid bayrog'ini oliy qilishni orzu qiladigan hamshirlar. Ey adolat va xotirjamlik qoplagan islom tuproqlarida yashashni orzu qilayotgan hamshirlar. ey baxtlik va izzatlik bo'lgan islomiy hayotda yashashga intilayotgan hamshiralar butkul hayotini payg'ambarimizning yo'liga uyg'unlashtirib qur'onni ilohiy dastur qilib yashashni orzu qilayotgan hamshiralar arlaringlarni alloh yo'lidagi jihodga undanglar chunki sizlar orzu qilayotgan bu orzu g'oyalar orqama orqa shahid beraladigan dushmanlar qalbiga qo'rqinch solalaydigan o'zlarining dinini aqidasini jinini va izzat obro'yini qo'g'diya oladigan iymon himmati bilan qilish ko'tara oladigan shijoatlik arlarning jihodi bilanla amalga oshadi ziminning har bir yerida dafsanda bo'layotgan musulmonlarning izzat obro'yi va qadr qimmati faqat va faqat olloh yo'lidagi jihod bilanla ro'yobga chiqadi biz erlarimiz farzandlarimiz qarindoshlarimiz va otalarimizni qital va shon sharaf sohasi bo'lgan ani shu Alloh yo'lidagi jihodga undiyalishimiz, ani shu mujohid erlarga qiyo toshlar kabi yo'lanchuk, o'ng qo'li kabi yordamchi bo'la olishimiz kerak. Sabr va mas'uliyatchanlikdan iborat o'zimizda bor bo'lgan imkoniyatimiz bilan har turli qiyinchiliklarga yigona Allohdan ajr umid qilgan holatda sabr qilishimiz kerak. Ey qadrli hamshiram, o'ylab ko'ring. Agar biz mujohid erlarga munosib sharoitlarni hozirlab bermasdan taqti yetmaydigan ishlarga taklif qilsak allohning biz ayollarga ixtiyor qilgan narsalarga qanoat qilmasdan mujohid erlarni dunyoviy talablarimiz va o'z nafsilarimiz bilan mashg'ul qilib qo'ysak zulmga bardashlik berilmay ixtiyorsiz ingrab ketayotgan butkul islom ummatining maqsad g'oyalari qandoq amalga oshadi xuddi bizga o'xshash ojizi turug'liq qorong'u zindonlarda inson qilbidan chiqqan tajovuzlarga duchor bo'layotgan ingrash uchun ozg'ini tovush chiqarishdanmi mahrum qilayotgan muslima qarindoshlarimizning islomiy hurligi qachon amalga oshadi demak bu arlar bu yigitlarda faqat bizning haqqimiz bo'lgan emas alloh taolo bizlarni hijrat ne'matiga musharraf qilgan ekan borliq imkoniyatimiz bilan arlarimizni jihodga undishimiz undoq yoki mundoq sabablar bilan ularni shakka tashlamasligimiz biz ayollarning ustiga vojib ey mujohida hamshirim g'am qilmang allohning oyatini aslash bilan qalblarimiz orom topsin chunki ajal allohning qo'lidadir alloh yo'lidagi jihod umr va rizqdan hech narsani kamaytirmaydi uni tark etish umr va rizqqa bir narsani qo'shib qo'yolmaydi bularning hammasi Allohning taqdir qilgan narsasidan qilcha o'zgarib qolmaydi. Ey musulmon qarindishim, men sizdan Alloh yo'lida mujohida bo'lishni yaxshi ko'ramsiz deb so'rasam, siz tabiiyla ha deb javob berishingiz mumkin. undaqda alloh yo'lidagi jihadning usullari o'zgargan, ayollarning erlari bilan birga jangga qatnashishi mumkin bo'lmayotgan mana mushundoq sharoitda erlarimizni Alloh yo'lidagi jihadga undash uyoqda tursin, ularning jihadga chiqib ketib uylarimizda yo'q bo'lishiga sabr qilolmasak, qandoqmi mujohida bo'la olamiz? Agar Alloh taolo shu erlarga jihad soyasida hayotlik bersa, pat yaqinda siz uning bilan baxtli yashaysiz. agar alloh taolo uni shahodat bilan izzatlasa siz uning bilan birga shahid bo'lib tirildirilasiz inshaalloh shubhisizki shahid o'z ahlidan 70 kishiga shafaat qiladi jannatlarda solihlar va shahidlar bilan birga bo'lishdan iborat katta fazilatlardan keyin bizga yana nima kerak allohdan bizni ana shu solih kishilar bilan birga qilishini tilaymiz alloh bilan qasamki men sizga shuni tavsiya qilaman agar siz hayotingizda allohga tavakkul qilsangiz allohning izni bilan sizga hech narsa ziyon yetkazilmaydi musibat qancha cho'ng bo'lgan taqdirdimi u faqat olamlarning parvardigori alloh taoloning yo'lida bo'ladigan sizga nisbatan shuncha arzimas bo'lib hisoblanadi allohdan boshqa ilohning yo'qligiga guvohlik beramanki, men haqiqatan erimning shahid bo'lgan xabarini anglab allohning hukmi va taqdirini tamoman rozilik bilan qabul qildim musibat manga sovuq va salomat bo'lib tushdi man shuni his qildimki haqiqatan saodat ichimdan manga to'kilayotgan va meni butunlay qurshab olgan edi mana hozir erimning shahid bo'lganiga xeyli vaqt bo'ldi lekin man yanala mutmain va mustahkam edim bularning hammasi Alloh tarafidan va Allohning qudrati bilan bo'ldi. Navoda Alloh meni mustahkam qilmagan bo'lsa, men o'zimga qodir bo'lolmagan olmagan bo'lardim. Lekin men erimning ajlining toshqanligiga va oxirlashganligiga ishonatdim. Haqiqatan uning ajli oxirlashgan bo'lsa, uningdan keyin g'am qilishning, qayg'urishning nima foydasi? Allohning qazosiga rozi bo'lish yig'lab qayg'urishdan yaxshi albatta sabr qilishning mukofoti bo'lsa rohat farog'atga to'lgan jannatdir ey olloh bizni ularning ajridan mahrum qilmagin bizni ulardan keyin ozdirib o'tmagin haqiqatan man saodatni uning hayot vaqtidagidan ko'proq his qilyapman man shunda qaraymanki inshaalloh u haqiqatan nijot topdi manmi uning bilan nijot topdim alloh ularni firdavs jannatlariga kirgizsin va bizni ular bilan o'z huzuridagi eng yaxshi o'rinlarda jam qilsin amin oxirida men muslima qarindoshlarimga va o'zimga allohdan taqvo qilishni qur'onni ko'p o'qish va ma'nisini ko'p tafakkur qilishni tillarni xatolikdan saqlashini yaxshilikqa yordamlashishni yomonlikdan yiroq bo'lishini rohat farog'atga berilib ketishdan ehtiyot qilishini nasihat qilaman bu ishlar qalbni o'ltirdi o'lik qalb tiriklarni tarbiyalashga qodir bo'lolmaydi ey muslima qarindishim siz ummu salima hanso va havla roziyallohu anhularning sizga ulgi ishganligiga yaxshi qarang ondan o'z qarindoshlaringiz bo'lgan shu sahobiy ayollar o'rlagan yuksak darajaga o'rlash uchun amal qiling siz o'z nafsingizni ziminda harakat qilayotgan tirik ulgi qilish uchun tirishing alloh sizni o'zi yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan narsaga muvaffaq qilsin amin bilib qo'ying ey muslima qarindoshlarim sizning Түркістанда яшайдыған нұрғылыған Аллах хақыдық қиырындашырыңыз бар. Олар біздің барлық имканетіміз білән ярдам қолымызны сұнышымызға мұқтаж. О ярдам мәйлі мал, мәйлі тіл, яки дуа білән болсын. Шының үшін әр вақыт shu mazlum qarindoshlarimizni unutib qolmasligimiz duo ijobat bo'ladigan vaqtlarni g'animat bilib ularga ixlos bilan duo qilib turishimiz ularning g'am qayg'ulariga o'rtoqlashishimiz kerak chunki ularning siz va bizga o'xshash qo'lida ozg'ina bo'lsimi imkoniyati bo'lgan butkul musulmonlar ustida haqqi bor va axiru davana anilhamdulillahi robbil alamin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول آن لها تعود أركان الوجود آن آه. aziz qarindoshlar tuanda sizlarga anglatmoqchi bo'lgan programmamiz jamoatimiz ichidagi yangiliklar bu haftada sepimizga yana bir mujohid qarindoshimiz qo'shildi alloh bu qarindishimizning hijratini qabul qilsin bu hafta ichida bir mujohid qarindishimizning beshinchi qiz farzandi dunyoga ko'z ochdi alloh bu farzandlarimizni o'zining diniga xizmatchi qilsin biz yangi farzand ko'rgan bu qarindishimizni qiz farzand ko'rib diyonatlik tarbiyalagan ota onaning jannatga kirdiganligi to'g'risida xush bishorat berilgan hadis bilan muboraklaymiz yana bir yangilik jamoatimiz islom ovozi tashviqot markazi tarafidan ishlangan turk tilidagi savash aslonlari nomli filmning ikkinchi qismi afg'onistonda istishot amaliyoti qilgan ko'rt qarindishimiz Nuriddin rahimahullohning bizlar bu davoning Urdularayiz nomli suratlik nashidisi Uyg'ur tilidagi Jannat oshiqlari nomli filmning 8-9 qismlari turk tilida nashrdan chiqdi. Yana Turkiston Islom partiyasi askari yo'llanmalari nomli bir yurish film nashrdan chiqqan bo'lib, bu filmda Tapancha Tola Tokarov, Tapancha Makarov 51 tapancha cf 989 avtomat kalashnikov avtomat simnov polimyot kalashnikov margan quroli dragunov tanka atar yetti sarangilik oddiy mina va qo'l bombalari to'g'risida ma'lumotlar berilgan rabbimizdan bu filmlar orqali dunyoning har qaysi joylaridagi allohning kalimasini oliy qilish g'oyasini ko'ngliga pukkan mujohid qarindoshlarimizni manfaatlantirishini so'raymiz واشهد علينا يا زمن mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'oni dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oliy xalqaro va rayon xabarlari alloh rizosi suriyaning ichki ahvoliga aloqador xabar torlarida ma'lum bo'lishicha suriya murtad hukumat askarlariga har xil yo'llar bilan qurol yetkazib berilayotgan muhitda mujohidlar o'zlariga hech qandaq bir yerdan qurol yaroq kelmasdan balki murtad hukumatning qurollarini g'animat elib murtad askarlarga qarshi jihodini davom qilmoqda u yerdagi mujohidlar bundan keyingi jihodga o'zlari g'animat olgan tanklarni ishlatishni planlagan yana murtad asadning askarlari bilan 15 kunlik jiddiy to'qinishdan keyin qo'lga keltirilgan halabdiki piyoda askar tarbiyalash lageridan ilingan ma'lumotlarga qaraganda mujohidlar qo'shini bundan keyingi murtadlarga qarshi urushda bir tarafdan g'animat olgan tanklarni remont qilayotgan bo'lsa yana bir tarafdan 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan kichik mujohidlarimizga urush taktikalarini o'rgatmoqda ekan Bu mujohidlarning rahbari Abdullah Abu Umar ta hozirgacha bo'lgan urushda 25 tankini g'animat olganligini, buningdan 3 tankini ishlatganligi, yana 11 tankisini remontdan keyin ishlatishga bo'ladiganligini bildirgandan keyin o'zlarining sirtdan hech qanday bir qurol-yarog yordami olmaganligini bayon qilib mundaq degan. Murtad Asadning askarlari bilan 2 yildan beri urush qilyapmiz. bu urush jarayonida qo'lga tushirgan asirlar g'animatlar va urushda o'lgan askarlarning qurollaridan boshqa sirtdan qurol kirgizmadik alabdiki to'qinishlarning bog'on sir kuchayyotganligini bildirgan mujohidlar rahbari abu umar remonat qilinayotgan tanklarning pat yaqinda remonatdan chiqadiganligini allohning yordami bilan halabni butunlay qo'lga oladiganligini bildirgan Bu mujohidlar asar olgan askarlar bilan yana nurg'un yosh mujohidlarga urush ta'limoti berayotganligini bildirgan. Mujohidlar rahbari Abu Umar barliq mujohidlarning soni 11 mingdan oshganligini aytgan. alloh bu mujohidlarimizga o'z yordamini bersin. butkul dunyoning nazarini тартып атқан, 2 елден бері ұрышып атқан Allohning yordami bilan azaymasdın, balki hassilab köpeymekte. Allahu akbar. Şarkı Türkistan'dan Qashqar shahri Maralbishi noyisining Seriq Boyu bozorida murtatlar va Xitoy Kumunu soqchilari bilan o'z dini va numusini qo'g'daydigan mujohidlar o'tirsidagi to'qinish Bu vaqaning kelib chiqish sababi Maralbishining Seriq bo'yi bozorida musulmonlarga qarshi xizmat o'tayotgan Xitoy kommunistlarining yaloqchisi bo'lgan murtidlar musulmonlarning uyini tekshirib, bir qarindishimizning ayolining yuzini ichishga besim ishlatgan. Bu uydagi haqiqiy imonning lazzatini tetigan o'z nomusini himoya qilishni jihadning bir rukni deb bilgan birodarlarimiz murtid kofirlar bilan qarshilashgan. Natijada shahodatni xohlagan bir qancha qarindishimiz bu murtadlarni jahannamga uzatgan keyin yordamga kelgan to'qi yurak kommunist yaloqchilarini aholi komitetiga so'lab kommunistlar yig'inzoliga o't qo'ygan bu qarindoshlarimizning qo'li orqali xitoy kommunistlarining aytishicha 15 murtad va kommunist kofir o'lib ikkisi yaralangan qarindoshlarimizdan oltisi o'zining orzu qilgan shahodat orzusiga erishgan begunoh qarindoshlarimizdan sakkizni tutgan mehribon alloh bu birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin va bundan keyin ularga izbosar chiqarib bersin shundoqla mehribon alloh asrlarimizni qutqazsin rabbimiz alloh murtadlarga va xitoy kommunistlariga o'zi kifoya qilsin mehribon alloh bu shahidlarimizning oila tavobatlariga sog'lom iymon va sabr ato qilsin amin Pokistonning Karachida bomba portlash hujum voqeasi yuz berdi. Kufr xabariga qaraganda, Pokistonning Karachi shahrida ma'lum bir demokrat partiya ishxonasida bomba portlash voqeasi yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha, bu qatamqa hujum saylam ishxonasiga yaqin bir mototsiklet qo'yish maydonida yuz bergan va hujumda 5 odam o'lgan va 9 odam yaralangan. Игилинишчә, атраптагы биналармы portlash зарбасыга учурган. Pakiston murtad hukumati kelar 11 mayda o'tkaziladigan umumiy saylamga tayyorlik qilayotgan bo'lib, Pokistonda faoliyatda bo'layotgan Pokiston Tahrik Taliban mujohidlar harakati xalqni bu saylamga qatnashishdan ogohlantirdi. Bu qitimqi hujum Millatchilar partiyasiga qarshi qilingan 3 qitimli hujum bo'lib, O'lganlarning ko'pinchisi mazkur Millatchilar partiyasi xodimlari ekan. Bu Millatchilar partiyasining Londonda turishlik rahbari Altof Husayn bu portlashdan keyin Pokistonning har qaysi joylaridagi o'z partiyasiga tava bo'lgan butun ishxonalarni taqib etishga buyruq bergan va o'lgan odamlar uchun shahar ichida bir kunlik motam tutishni e'lon qilgan. Pakistanning satqun o'limalar hay'ati Tahriki Taliban mujohidlar harakatining bu qatimqi murtatlar saylimiga qatnashmaslik degan so'ziga qarata fatva chiqarib, bu murtatlar saylimiga qatnashib, ovoz berishni diniy vazifa deb bildirildi. Alloh bunda haqni yushirib kofir murtatlarga yordam so'zini qilgan yahudi sifat mollalarga o'zi kifoya qilsin Bu amaliyotni Tahrika Taliban bayonotchisi Ehsonulloh Ehson bayonot e'lon qilib, o'z ustiga oladiganligini aytdi. Kafirlarning radio xabarlariga qaraganda, nejis Xitoy kommunistlari Qozog'iston davlatiga kaligushi deb o'zi yeydigan harom cho'shqa go'shini eksport qilgan qozog'iston halol sanoat birligi raisi guljazira nuralboyev xitoyda hozirlangan cho'shqa go'shining rang va puroq aralashmasi orqali o'zgartirilib qozog'iston davlatiga kal deb eksport qilinganligini oshkorladi yana Гүлжазира nuralboyevning bayonotida qizil go'shtlarga o'zgartirilgan saf cho'shqa go'shtlarining nihoyatda osonlik bilan tamojni tekshirishdan o'tib, Qozog'istondagi oshxona va restoranlarga tarqatilganligini so'zlagan. Allohning la'nati bo'lg'ur Xitoy kommunistlari harom narsani o'zi iste'mol qilgandan sirt, boshqa yerdagi islom diniga e'tiqod qiluvchi odamlarga ham bu haromni yig'izmoqchi bo'lgan. Alloh bundoq kofirlarga o'z kifoya qilsin. Afg'onistonning Faryab viloyatida mujohidlar 5 bosqich hujum qilib, 30 murtatni o'ltirib, 10 murtatni asir olgan. Alloh mujohidlarning jihatiga yordam bersin. Amin. Angliya hukumatı Suriya murtat hukumatining ximiyalik qurol ishlatganligi to'g'risida dunyo jamoatchiligiga oshkora so'z qildi. Amerika taraf bu ish to'g'riliq cho'nqur tekshirish ilib beryotidi amerika tog'uti obama agar angliyaning suriya to'g'riliq aytganlari rost chiqib suriya rostilla ximiylik qurol ishlatgan bo'lsa o'zining suriyaga qo'llanayotgan siyosatini o'zgartiradiganligini aytdi ajablanarliki shuki suriya murtad hukumati bu ishga qarta biz ximiylik qurol ishlatganimiz yo'q angliyaning so'zi yolg'on degan bu kofir murtadlarga alloh kifoya qilsin natoning bir aeroplani afg'onistonning janubida tushib ketgan bo'lib natijada to'rt odam o'lgan shimoliy atlantik ahdi tashkilotining aytishicha Vaqa yuz berganda atrofda harakat qilayotgan mujohidlar yo'q ekan. Keyin aniqlanishicha, yuqorqi o'lgan to'rt odam amerikalik ekan. alloh takabburlarning jazosini to'ydirmay berishga qodir. Angliya hukumatı uçquchisiz jasus aeroplanini Afg'onistonda ishiltish to'g'risida muzokara qilishmoqda. Rossiyaning poytaxti Moskvadagi bir masjiddan 40 musulmonni Rossiya hukumatı tutib ketgan. Egilinishcha bu 40 kishi ichidagi 30i rossiyalik emas ekan. Rossiya tutilganlar to'g'risida hech qanday so'z qilmadi. kishilarning deyişcə, bu masjidga odatda rus kafirlərə qarshi jang qilayotgan Kavkaz mujohidlari ham kirib chiqib turdi ekan. alloh bu asarlarimizni o'zi qutqalsin. Afg'oniston qo'rchoq hukumatining prezidenti Xayn Karzayi Xitoy kafirlaridan tinchlik qurilishi uchun o'z davlatiga yordam berishni talab qildi. Suriya murtad hukumat askari Suriyaning poytaxti Damashqning yanidagi bir shaharga hujum qilib, natijada 10 kishini hayotidan ayirgan. Alloh murtadlarga kifoya qilsin. Afg'onistonning G'azni viloyatida mujohidlar bir postga hujum qilib, olti murtad soqchi jahannamga uzg'on angliya hukumati 11 nafar mujohidni kang doiralik bomba qo'yib portlatishni planlaganlik jinoyati bilan qo'lga oldi angliya hukumat tarafining aytishicha agar qo'lga olingan mujohidlar planlagan amaliyatini ishga oshirgan bo'lsa xuddi 2001 yili amerikada yuz bergan 11 sentabr voqeasidan cho'ng bir voqea bo'ladi dedi u mujohidlarning amiri Erfan Nasirga muddatsiz qamoq jazosi, yordamchisi Erfan Xolidga 18 yillik qamoq jazosi, qolgan 9 kishiga 40 oydan 15 yilgacha o'xshamagan muddatda qamoq jazosi berildi dedi. Nasr va Xolidlar Pokistonda al qayda tashkilotida ta'lim olgan bo'lib, tutilishdan burun shahidlik filmlarini ham tayyorlab bo'lgan ekan. hukumat sotçısı Erfan Nasır'ını o bir mahir partlatkuçu dedi. uning Angliya shaharlarini jang sahnasiga aylantirish niyati bor dedi. Sakçı daireleri ham ular to'g'risida bu hargiz bir quruq tahdid emasligini balki bir haqiqiy sistemali plan ekanligini aytdi alloh birodarlarimizga yordam berib qutqazsin Pakistanning Karachi shahrida portlash yuz berib, 10 dan ortiq odam o'lib, 25 dan ortiq odam yaralangan bo'lib, chorshanbadan toki jumagacha kayni-kaynidan 3 qitim portlash yuz bergan. Bu voqealarning hammasini Tahrik Taliban mujohidlari ustiga olgan va vaqa yuz berishdan ilgari Tahrik Taliban mujohidlari bu qitimliq saylamga qarta portlatish ilib bordiganlik to'g'risida murtad Pakistan hukumatiga ogohlantirish bergan. shundoqla o'zining nishonini bu qitimdagi saylamga qatnashganlar va parlament a'zolari deb aytgan afg'onistonning paxtik viloyatining janxil noyisida bir qitimliq pidoylik amaliyati bo'lib kufr radiosida uch odam o'lib yetti odam yaralanganligini aytgan bu harakatni tolibon o'z ustiga olgan italiyada bir qurolliq er bosh vazir ishxonasining yonida ikki soqchini og'ir zaxmlandirdi italiya hukumatining jamoatchilikka oshkorlagan xabarida bu harakat terrorlik harakati bo'lmasdan balki jinoyatchining nervi kesili bor ekan u voqea tukkandan keyin o'zini o'ltirolmoqchi bo'lgan biroq o'q tugab ketgan degan to'g'risini bilguchi buyuk g'olib allohdir aqsuv shahrida o'ychi qishqi norozilik bildirgan och singil urib yaralandirildi Ақсу шәһәрдәге Қалиде ва Зулфия ісімлік качысыңыл дадысыдан мұрас қалған туралгы үйі мәл ұн тачауызшы коммунистлары şirketләре шеркетлері тәріпедің чакып итишкә мәжбұрланған. Бұл таҗавузчылыкка наразылыгын билдиргәнлеге үшін үй чакышкы мәсул болған тачауызшы коммунист Хытай башлыгының буйрыгы er kishiga kuchini ko'rsatolmagan zaiflarni bo'zaq qilib o'gangan bu xitoylar tarafidan urib yarlandirilgan alloh zaif hamshirlarimizga yordam bergusi Bu haftalik anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Sizlarga haftalik anglitishimizni ko'rishgacha Robbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashishi uchun solih duoda bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Notlar ko'klaydi tamchi saqini. Kal do'stim qidilg'in izzat sepigan. mustahkam shart bo'lib olg'a yuraylik bu jihad boqiydur toki qiyomat yurishsin jahonni islomning nuri kal do'stim qitilg'in izzat sepiga mustahkam shart bo'lib olg'a yuraylik